auscultu cae ripetu. Porzio quindec du. Ocasis en graz la Austria congresso. Mi povas confirmi. Gi estis successo. La organizantoi tre lerte laboris. La urbo de Graz estas loco tre tauga por tia arrangio de esperantistoi. Si povas offerti presendain articloin. El stara qualito je preso favora. En tiu vendeio vi ne pre accetu. Vi ancao ricevos tre altan rabaton? Se vi povos pagi la sumon contante si ancau forsendas lavaro in per posto. Vi pagos comforte per carto au giro. Si havas tre multain contentain clientoin. Por tiui problemoi existas espero. Ni havas la chanson nun vivi pli bone ni gainis bileton por nobla concerto. Cai tial veturis al lins ce nubo. Fanfaro avertis la gastoin sidigi, sed estis ancora liberai sidlocoi. Ni sidis comforte cai audis tre bone. Aperis orchestro cai poste la estro dum plurai minutoi occasis nenio. Silento nur regis en tiu salono. La estro shainigis musican agadon. Post tio la gastoi suffice applaudis. Nur secve audigis musica presento gi estis moderna classica musico. Gi estis beleta, sed iom mal clara. Gi tamen nur dauristum quelcae minutoi. La cefa presento nun sequis tui poste. Gi estis novega, cun multae facetoi mi audis orgenon cae tutan orchestron. Sed min ne convincis la tuta arrangio. Gazeto esprimis nur mildan kritikon. Li estas completa dogan frenesulo. Li tiel detruas la economion. Li ecch nun attacis la filmindustrion cae farigi la papo en Romo. La rusa Putino lin trompas constante. La respublicanoe silentas honteme. Sed ili malvencos en sequai balotoi. Cae tiam la tuta spectaclo finigios post quelcae semainoi aperis messaggio. Ni devas nuligi la tutan arangion. Ne estis suffice da parto prenontoi. Cai tial ocasus finanza fiasco. La tutta concepto ne estis alloga. Nun oni resignas pri pluai proiectoi se mancas la mono, nenio plu eblas. Dum quelcae minutoi tremegis la tero. Gi causis tre gravain in in en domoi. Bon chance, neniu lo gianto vundigis. Sed certe la sciocco timigis la homoin. Nascigis in fano en automobilo. La bebo ne povis attendi pli longe. La patro tre gioias che ambau bon fartas. Cetere, la bebo nomigias Andrea. La nome, ja povas nun esti knabino. Sed en Italio, et stemus pri knabo. Jen eta enigmo divenu la solvon. Ne ciam aferoi tui estas tre clarae. Necessas pri pensi por bone compreni. Post tiui racontoi mi volas iam fini. Char jus mi atingis la lastan linion.